disposição. Aperta firme em cima da blaze do caveirão. Segurança do patrão, teu porte é um G3ão. Estila com mais de 7 kg de munição e mais meio quilo no cordão. Gile só para forrar. De ronda na favela, taca fogo no balão. Passa chama na atenção. G3 pingando óleo de luneta cromadão. As se amarra no pique do molecão. Menor só para fortão. tinha de balha visto, moleque mijar na cara. O esquerdo burra lança direto da cara persona idola, então é sementinha, muito raça. Cansou de tomar tapa na cara da mãe cheirada. Fedendo a cachaça, se aproximou do cria, sua casa agora é em bala. Trabalhava certinho sem usufruir da cara. Batão pegando a filha, esse menor é muito. Certeza nos olhos do menorzinho te pegava. Tirou-lhe da indola, botou de vapor na bocada. Agora fudeu, sentiu o gostinho da vida errada. Estourou a primeira guerra, mostrou que representava. Gritava no radinho, vou sustentar até a última bala. Fez teu nome na praça, agora é o mete bala. Glock persistente, o seu cheio de granada. Teu colete é São Jorge suave, não pega nada. Faz sua oração todo dia quietinho em casa. Teu santo te protege na joar da madrugada. Na antiga não era nada, hoje vai respeitar que essa porra é o mete bala. Ganhou sujo três é do patrão Eduardo do ar blocado. Controle de gerente geral de toda a bocada. Trabalhando certinho, fecha jogo, liga os cotacaca. Matuto ficou bobo no pique do mete bala. Viu moleque novinho lá na época, lá da embala. Mano, menorzinho, raja os quilos, só anda armado. É o terror das novinhas do morreu mais respeitado. Foi só questão de tempo pra ele subir os cargos. Deixava o patrão bobo com os carros novo roubado. Queridinho do chefe, gosta muito do perigo. Um 57 na é a tropa do carro, bicho. Virou braço do homem, o patrão tratava igual filho. Menor a sangue frio, gostava de trocar tiro. Gostava de ser envolvido, gostava de ser bandido. O ódio do sistema deixava o menorzinho vivo. Passou da barricada, ele vai te deixar fudido. Explode os pneus da barca, luneta, buscar no grito. Caraca, Prechou tomou amor. Vai ficar fudido se tenta encostar nos amigos. Zigue-zague, pistola de origem alemã. Tem troco pra 30, segura essa rajada no peitão. Cima da laje, busco cana no pistão. Vai ficar fudido se tenta encostar nos amigos. Zigue-zague, pistola de origem alemã. Vai ficar fudido se tenta encostar nos amigos. Zigue-zague, pistola de origem alemã. Tem troco pra 30, segura essa rajada no peitão. Cima da laje, busco cana no pistão. pai. Essa porra é febre, neguinho. Essa porra é febre, neguinho. Essa porra é febre, neguinho.